بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. سبح اسم ربك الأعلى Həmmidin üstün Pərverdigarının namını pak itiqad qılğın. الذي خلق فسوى O bütün məxluqatni yaratdı. Ularni becirim, yəni çiraylıq və münasib şəkildə qıldı. والذي قدر فهدى məxluqatqa faydalı işlərini təqdir qıldı. Onlara faydalanış yollarını göstərdi. Vallazi əxrəcəl mər'a Ot çöplərini östürüb verdi. Fəcəaləhu gufəən əhvə Ondan onlarını qaramtol quruq ot xəsigə aylandırdı. Sənuqari'uka fələ tənsə إلا ما شاء الله Ey Muhammed, sana Qur'onni o'qitimiz. Allah nasxi qilmoqchi bo'lgan narsadan boshqani unutmaysan. Allah bandalarning oshkora va yoshirin so'z harakatlarini bilib turdi. إنه يعلم الجهر وما يخفى Biz seni oson yo'lga, ya'ni islom shariatiga muvaffaq qilamiz. vaz nasihat foydali bo'ladigan bo'lsa kishilarga qur'on bilan vaz nasihat qilg'in ollohdan qo'rqqan odam vaz nasihatni qabul qiladi ang shaqiy odam vaz nasihatdan qochadi u katta o'tqa ya'ni do'zaxqa kirdi ondan u o'tda o'lmaydi va obdan yashamaydi kufrdan va gunohdan pok bo'lgan odam maqsadiga yetdi u parvardigorning nomini yod etdi وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى عندن نماز okudu. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Sizler dünya terikçiliğini artık görürsüler. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى Ahiret yaxşıdır ve baqidir. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى Bu, yani bu suredeki vezler şek şübhisiz burunki kitaplarda İbrahim ve Musalarının kitaplarında vardır.